บุ๊กทูหกสิบเอ็ดเซชเดสมิทฟิอยนส์ลำดับเลขการ์ตัสสกายเลวาร์ดิเดือนแรกคือเดือนมกราคม Pirmais mēnesis ir janvāris. เดือนที่สองคือเดือนกุมภาพันธ์ Otrais mēnesis ir februāris เดือนที่สามคือเดือนมีนาคม Trešais mēnesis ir marts เดือนที่สี่คือเดือนเมษายน Ceturtais mēnesis ir aprīlis เดือนที่ห้าคือเดือนพฤษภาคม เดือนที่หกคือเดือนมิถุนายน หกเดือนคือครึ่งปีเซชิเมเนชิอิรพุสกัต มกราคมกุมภาพันธ์มีนาคม janvāris februāris marts เมษายน พฤษภาคม และมิถุนายน aprīlis mais un jūnijs เดือนที่เจ็ดคือเดือนกรกฎาคม septītais mēnesis ir jūlijs เดือนที่แปดคือเดือนสิงหาคม Astotais mēnesis ir augusts เดือนที่เก้าคือเดือนกันยายน Devītais mēnesis ir septembris เดือนที่สิบคือเดือนตุลาคม Desmitais mēnesis ir oktobris เดือนที่สิบเอ็ดคือเดือนพฤศจิกายนเวววนนนปััตตมมมิิิิยสสสสเเเเอรรบดือนที่สิบสองคือเดือนธันวาคมวัสมิตสสเเเเมมนิิอรดซบริสสสิบองเดือนคือหนึ่งปีเดียวปัจจุบันเมเนชิอิร์เวนส์กัต กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน Jūlijs, augusts, septembris ตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม Oktobris, novembris un decembris